Ольг згадав, як колись забаглося йому зробити такого самого. Але нагодився батько, похмуро зранив. Навіщо ти стружиш дошку на столі? Хіба я для цього давав тобі кинджал? Не для варяга це. І Ольг облишив, боячись батькового гніву. Хм, великого, мабуть, бублика довелось йому випікати, аби нагодувати от таких невситимих вояків гукнув недовірливо дядько Олаф. А він в останньому поході стільки здобичі на свої човни не вернув, що вони бортами ледь воду не черпали. Хіба забули, що скульт бродив по земляках франків безборонно і збирав данину, поки воїни нашого роду гинули, беручи приступом фортецю на узбережжі. Хендрикова ж дружина, навпаки, Повернулася з землі саксів ні з чим, бо там уже третій рік повродило, нічим торгувати. Ось Скольди завітав до них з багатими дарунками, пропонуючи йти з ними якісь краї. Ну, бо і не відійшли від свого ярла. І куди він їх заманює? поцікавився Олаф Січовик. Не відаю. В таємниці тримають, не виказують, розвів руками Ольг. Подейкують, що там всього вдостать, і люд зговірливий, незавидющий. То де ж це така земля є? Хто з вас знає? звернувся вже до всіх Олаф. Ольг став плечима. Може, до чорних людей, які звуться маврами, а може, й до ромеїв, де їхній король добрячу платню кладе за вірну службу. Куди ж, куди? не посідався Олаф. Де його шукати, якщо втече? У землі русів. Раптом долинув хрипкий голос від порога. Всі повернули голову на той звук. Біля дверей у проймі стояла висока постать, загорнута з голови до ніг у довгий плащ. Котрийсь із воїнів вихопив меча, десь перекинулась лава. Сіра передранкова імла вповзала в низьку залу. Це школьдів вивідувач. Він підслуховував нашу раду. гукнув Олаф і вмить за спиною невідомого опинився Ярра з коротким мечем. Що ти за один? грізно запитав старий Ярл. Потім наказав Підійди ближче, відкрий обличчя. Незнайомець легким поступом наблизився до нього різким порухом голови скинув каптур. Виснажене темне лице, аж вулиці випинаються, запалі очі. Та це ж монь, скольдів раб. скрикнув Ольг і ступив до несподіваного гостя. Покажи на руки. Той, змахнувши широкими рукавами, вистромив з них руки, але без пальців, тільки товсті вузли рубців замість них. Де втратив руки? Олаф допитливо дивився на прибульця. Ти воїн із землі русів? Тому мовчав, похиливши голову, вдавав, що не розчув, чи не зрозумів варязької мови. Скольд вихвалявся, що в бою його зборов. Захопив полон, зробив рабом, втрутився Ольг. Ні. Ні, не так, похитав головою Монь. Обманом він мене полонив. Кілька років тому приплив ось такої пори по великій воді до нашого городища, де я старішиною був. Ну, видавав себе за купця, хвалився, що має товарів багато, мовляв, зброя є, різна кузнь. Ну, а сам никав по дворищах, вишукував змовників супроти мене. Немає згоди в моїй землі. Ех, гірко зітхнув, розповідав він повільно, важко добираючи варязькі слова, похвилі мов, а потім заманив мене з братами до себе на човни. Там, накинувшись на нас зненацька, забрав весь наш товар. Хутро, меди, братів було на моїх очах в річку кинули. Я ж хопив сколь меча обома руками. Так і лишився без пальців.